Za večeras uz Allahu dozvolu imamo veličanstven hadis. Hadis koji nam govori o mnogobrojnim načinima, razlozima sreće. Prije svega na Dunjaluku, a zatim za sigurno i na Ahiretu. Ovaj hadis nam spominje brojna dijela putem koji se zadobiva Allahova subhanahu wa ta'ala milost, a nakon toga inša Allahu ta'ala džennet. Ovaj hadis nam govori o temeljima naše lijepe vjere, dini Islama i prije svega što je to najbitnije u životu jednog čovjeka. Šta je to najbitnije u čovjekovom životu? O čemu najviše mora voditi računa u životu na ovom svijetu, zbog čega to on postoji na ovom svijetu, šta je svrha cilj. Zatim, šta je osnova toga, najbitnijeg, šta treba posebno čuvati da bi i to najbitnije u njegovom životu što čini na Dunjaluku bilo ispravno. Kako to sačuvati, o svemu tome govori nam veličanstveni hadis. Prenosi ga Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala. Također poseban ashab Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Muaz ibn Džebel, Ansarija iz plemena Hazređ primio je islam i od Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam mnogo slušao da bi postao jedan od najučenijih ashaba. Naročito u fikhu, odnosno propisima halala i harama. Šta je to dozvoljeno, a šta je to zabranjeno. Bio je i poslanikov, alihi salatu wasalam, ambasador u Jemenu. Poslao ga je kao ambasadora, kao pozivača u islam i kadiju onoga koji je ljude podučavao i među ljudima presuđivao po Allahom subhanahu wa ta'ala zakonu. On, Muaz ibn Džebel, radijallahu talan, prenosi nam ovaj hadis. U stvari, ovaj hadis govori o njemu, njegovom susretu s poslanikom, alihi salatu wasalam, i njegovom pitanju. Pa poslušajmo šta je to pitao Muaz ibn Džebel. Pitanje zašto je vezano za neku običnu stvar ili nešto posebno, za nešto na Dunjaluku ili Ahiretu. Da li mi postavljamo ovakva pitanja da li kod nas postoji ovakvo interesovanje. Pa se prenosi da je Muaz ibn Džebel radijallahu talan rekao Kultu ja Rasulallah, ahbirni bi amelin yudhiluni al dženne, wa yubaiduni anin nar. Kaže Muaz ibn Džebel, rekao sam, Allaho poslaniće obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet, zbog kojeg ću ući u džennet i zbog kojeg ću biti udaljen od vatre, od džehennema. Pa mu Allahu poslanik alihi salatu wasalam odgovara i kaže لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ Doista si pitao o nečemu posebnom, o nečemu velikom, uzvišenom. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ A doista je to lahko onome kome to Allah subhanahu wa ta'ala i olakša. Pitao si o nečemu velikom, to dijelo nije lahko ili to dijelo nije samo jedno, već ima više dijela, nije to tako lahko, međutim, lahko je onome kome Allah subhanahu wa ta'ala to olakša. Zatim nakon toga poslanik alihi salatu wasalam spominje ta dijela koja ukoliko vjernik ovaj hadis jeste povod njegovog izricanja. Muaz ibn Džebel, radijallahu Allahu talan. Međutim, ovaj hadis se odnosi za sve. Kogod bude radio po ovom hadisu, ako Bog da, bit će uveden u džennet i bit će udaljen od džehennema. Sigurno. Pa poslanik alihi salatu wasalam spominje ta djela. Kaže, ta'budu Allahe la tušriku bihi šeja. Da obožavaš Allaha i nikoga mu ne smatraš ravnim. Da obožavaš Allaha iskreno i da mu ne činiš širka, odnosno da mu nikoga ne pripisuješ u ibadetu. Wa Vatuqimu salat i da obavljaš namaz, wa tu'ti zeka i da izdvajaš zekat, wa tasumu ramadan, da postiš ramazan, wa tahujjul bejt i da hodočastiš kabu. Ovo je odgovor na koje pitanje? Allahov poslaniče obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet i udaljiti od vatre. Kaže, obožavaj Allaha subhanahu wa ta'ala jedinog i nikoga mu ne smatraj ravnim. Nikome mimo njemu ne upućuj bilo šta od ibadeta. Obavljaj namaz, izdvajaj zekat, posti Ramazan i hodočasti kabu. Nakon toga, poslanik alihi salatu oslam pita Muaza ibn Džebela želeći da ga okoristi. Pitanje je hoćemo li se sresti više s tom učenom osobom ili ne, pa ga pitajmo. Ili ta učena osoba neka iskoristi pa nas poduči najbitnijim. Poslanik alihi salatu wasalam kaže Muazu ibn Džabalu. Ela edulluke ala ebuvabil hajr. Hoćeš li da ti ukažem na vrata ogromnog dobra? Odgovor koji si čuo je, odgovor za ulazak u džennet, džennet i zaštitu od džehennama. Međutim, hoćeš li da ti ukažem na vrata ogromnog dobra, odnosno kada uđeš u džennet, da se tvoje deređe, tvoji stepeni u džennetu povećavaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da budeš na najvisočijim stepenima. Pa kaže Muaz ibn Džebel radijallahu ta'alan, svakako Nakon toga poslanik Alehi Salatu Osam nabraja šta je to posebno vrijedno, dobrovoljno. Pazite, dobrovoljno. Ono što čovjek čini drage duše, dobrovoljno. Ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao, nije naredio. Zašto ga Allah subhanahu wa ta'ala neće obračunavati, neće pitati. Već ako to bude uradio od sebe dobrovoljno, Allah će ga nagraditi i to posebno. Pa kaže, as-sawmu junnetun, as-sawm, dobrovoljni post. Dobrovoljni post. Jer je post, dobrovoljni post, džunne, posebna zaštita od džehennema. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارُ I sadaka, milostinja, izdvajanje mimo obaveznog zekata, izdvajanje sadake, milostinje potrebnima. Zašto? Kaže poslanik Alihi Salatu sam. Zato što sadaka gasi grijehe, odnosno poništava grijehe kao što voda gasi vatru. Zatim kaže o salatu rađuli fi džavfi lejl i čovjekov namaz u dubokoj noći, odnosno noćni namaz. Nakon toga, pita poslanik alihi salatu osam ponovo Muaza ibn Džebela, želeći da ga koristi maksimalno. Ela uhbiruke bi re'sil emri kulli wa amudihi wa dirveti senamihi. Hoćeš li da te obavijestim o najbitnijoj stvari? Šta je to za čovjeka na dunjaluku, čovjeka koji živi na ovom svijetu najbitnije? O čemu treba povesti računa? I šta je osnova tog najbitnijeg, odnosno o čemu najviše, da bi bilo ispravno to, najbitnije, o čemu treba posebno brinuti. I hoćeš li da te obavijestim o vrhuncu tog najbitnijeg. Pa kaže Mazim Džebel, svakako Allahu poslaniće, kaže Rasul Emril Islam. Najbitnija stvar za čovjeka u životu na ovom svijetu jeste islam. Islam. Da bude musliman. Wa amuduhu sala. A stup tog islama jeste namaz. Namaz. Wa dirovetu sanamihil džihad. A vrhunac Islama jeste borba na Allahovom putu, da Allahova riječ bude gornja. Zatim je poslanik Alihi Salatu sam rekao ponovo upitao Muaza ibn Džebela. Ela uhbiruke bi milaki zalike kulli. Hoćeš li da te obavijestim o onome čime ćeš sačuvati sve ovo ako budeš radio sve prethodno spomenuto. Obožavao Allaha iskreno, nikoga mu ne smatrajući ravnim, zatim obavljao namaz, izdvajao zekat, postio mjesec Ramazan, obavljao hađ, zatim postio dobrovoljni post, izdvajao sadaku milostinju, klanjao noćni namaz. Hoćeš li da te obavijestim kako da sačuvaš sve to? Da doista postigneš se vape ogromne za sve to. Pa normalno. Niko od nas ne bi volio da radi i da na kraju ne bude nagrađen za to. Odnosno da mu to sve bude poništeno. Pa kaže, Svakako, Allahov poslaniću, obavijesti me o tome. Pa se poslanik, alaihi salatu, sam uhvatio za jezik. Uhvatio za jezik. Vidio je Muaz ibn Džebel poslanika, alaihi salatu, sam kako se drži za jezik. I kaže, dobro čuvaj ovo. O Muaze, kufa alejke haza, ovo dobro čuvaj, nemoj da te ovo uništi. Pa kaže Muaz ibn Džebel, Allahov poslaniće, Wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Allahu poslanici, Allahu vjerovjesniče, zar ćemo mi doista biti obračunavani za ono što govorimo? Pa kaže vjerovjesnik Alihi salatu sam pred kraj hadisa, sekiletke umuke, ja mu'ad. Wa hal yakubbu nas fi nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ne izgubila te majka o Moazet. A zar će išta drugo ljude uvoditi u džehennem na njihova lica? Odnosno, zar će išta drugo biti razlog bacanja ljudi u vatru na njihova lica ili na njihove noseve, osim ono što će požnjeti zbog svojih jezika? Osim ono što će požnjeti zbog svojih jezika. Dakle, hadis veličanstven. Zabilježuje ga imam Tirmizi i kaže da je hadis Hasan Sahih. Mimo imama Tirmizije zabilježuje su ga mnogi Ibn Mađe, imam Ahmed, imam Hakim, Tabarani i mnogi, mnogi drugi. U hadisu se dakle spominje dolazak Moaza ibn Džebela poslaniku alihi salatu osam i postavljanje vrlo, vrlo bitnog pitanja. Postavio je pitanje i kaže Allahov poslaniće obavijesti me o dijelu koji će me uvesti u džennet i zbog kojeg će biti udaljen od džehennema. Pa mu poslanik alihi salatu oslam kaže doista si pitao o nečemu posebnom, o nečemu velikom, ali je to lahko onome kome Allah olakša. Nakon toga kaže obožavaj Allaha i nikoga mu ne smatraj ravnim. Nikome mimo njemu od ibadeta ništa ne čini. Obavljaj namaz, izdvajaj zekat, posti mjesec Ramazan i hodočasti Kabu. Zatim kaže, hoćeš li da ti ukažem na vrata dobra, ogromnog dobra? Pa kaže, poslanik Alihi Salovcam, posti, dobrovoljni post, udjeljuj sadaku, jer doista sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru i namaz čovjeka u dubokoj noći, odnosno obavljaj noćni namaz. Nakon toga kaže, hoćeš li da te obavijestimo najbitnijoj stvari za ljude na Dunjaluku, njenoj osnovi i vrhuncu, pa kaže, najbitnija stvar za čovjeka, bilo kojeg čovjeka na Dunjaluku, jeste Islam, da bude musliman. Zatim, njegov stup jeste namaz, a njegov vrhunac jeste borba za očuvanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, za izdizanje Allaha i subhanahu wa ta'ala riječi iznad svih drugih riječi. Zatim kaže, o Moaze, hoćeš li da ti ukažem na ono o čemu, ako budeš vodio računa, sačuvat ćeš sve ovo prethodno rečeno, odnosno se vape od prethodnog. Pa kaže, svakako Allahov poslanik što bi svaki normalan i rekao, kaže poslanik alihi salatu sam, dobro čuvaj ovo. Zar biti obračunavani za svoj jezik? Kaže, o Moaze, da Bog, da te majka ne izgubila, doista ljudi će biti bacani u džehennem na svoja lica i na svoje noseve upravo zbog onoga što su posijali svojim jezicima i čije će posljedice požnjeti sutra na drugome, na drugome svijetu, na sudnjem danu. Dakle, ovaj hadis je veličanstven. Upravo njegovi dijelovi i prije svega pitanje koje je postavio Muazim Džebel govori o njegovoj važnosti i njegovoj posebnosti. Vjerujem da svaki vjernik i vjernica, iskreni, istinski vjernik i vjernica, koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala svjesno, sa znanjem, ne radi nekakve tradicije iz običaja koji mnogo šta čine, a nisu svjesni. Ne, oni koji su svjesni Allaha subhanahu wa ta'ala, koji istinski vjeruju Allaha jalla wa ala, koji znaju da postoji džennet i da postoji džahennami, koji znaju da su oni vječni, kada se uđe u džennet, nema izlaska iz dženneta. I kada se uđe u džehennem i zatvore se džehennemske kapije, džehennemska vrata, više nema izlaska iz džehennema. To vječno traje. Dakle, vječno uživanje i vječna kazna, vječna patnja. Svaki vjernik i vjernica bi trebali pitati ovakva pitanja, kao što je pitao Moaz ibn Džebel. I upravo ovo pitanje i govori o posebnosti Moaz ibn Džebela, o njegovoj vrijednosti, njegovom interesovanju. Pitao je pitanje od kojeg ovisi njegova i svih onih koji čuju za ovaj hadis vječnost. Ovisi o ovom pitanju vječnost. Budeš li radio po ovom savjetu, ovom odgovoru Allahovog poslanika alihi salatu oslam, inša Allahu ta'ala, budeš li radio iskreno, radi Allaha, ne radi koga drugog, na tome umreš, skončaš svoj život, provedeš u spomenu tim dobrim dijelima, ako Bog da, vječno ćeš uživati u džennetu. Kome će Allah dati džennet ako neće dati džennet i džennetska uživanja onima koji budu učinili ova, ova dijela? Pa dakle, svaki vjernik i vjernica bi trebali postaviti ovako pitanje i trebali bi znati za ovaj hadis. I ne samo znati, već ga i primijeniti u svome, u svome životu. Pa o važnosti hadisa najbolje govori postavljeno pitanje koje se spominje u ovom hadisu i također odgovori uh, poslanika alihi salatu sam odnosno šta je sve poslanik alihi salatu sam spomenuo kao razlog ulaska u džennet i udaljavanja od džehennemske vatre, a zatim i kao razlog povećavanja vjernikovih stepeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala u džennetu. Pa dakle ovaj hadis mnogo, mnogo bitan i iz njega se može izvesti mnogo poruka za nas ovom hadisu trebali bismo razmišljati, izvući što je god moguće više poruka i pouka, učvrstiti se u ovom hadisu i raditi po njemu. Provesti svoj život na njemu. Pa vidimo, dakle, iz ovoga hadisa interesovanje ashaba. Nisu se libili pitati. Dolazili bi kod poslanika, alihi salatu wasalam. I mi bismo trebali doći kod učenih pitati, braćo, sestre, ljudi, Dunjaluk polahko prolazi. Dunjaluk se više neće vratiti kada odemo. Mi odemo sa ovoga Dunjaluka, umremo, više se nećemo vratiti. Ili ako doživimo sudnji dan, a mnogi i mnogi predznaci sudnjeg dana su se ispunili, mali skoro svi, samo se čekaju veliki, uglavnom kad Dunjaluk prestane, više nema povrati. Mnogi će se kajati kada umru na samrti, kada vide meleka smrti. Melek smrti ne dolazi na isti lik u istom izgledu vjerniku koji je vjerovao u Allaha i vjerovao da poslije smrti postoji drugi svijet. Postoji prije svega zagrobni, a zatim drugi svijet. Ahiret kada nastupi, da će biti pitan, obračunavan, njemu dolazi Allah subhanahu, njemu dolazi melek smrti od Allaha subhanahu wa ta'ala u posebnom izgledu. A na drugačiji način dolazi onome koji nije vjerovao u to, niti se pripremao za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala na drugome svijetu. Mnogi će se tada kajati, a pogotovo na drugome svijetu. Zato nemojmo da nam bude teško da okrenemo broj i pitamo ili da čak maksus dođemo i kažemo ja hoću, hoću Allahov milost. Kako se postiže? Šta da radim da mi se Allah smiluje? Šta da radim da uđem u džennet i da se sačuvam džehennema? Kao što je Muaz ibn Džebel. Kada čitamo o ashabima, kakvi su oni bili? I pored toga dolazili i interesovali se za svoj ahiret, za svoju vjeru za svoju konačnicu, svoj završetak. Šta je s nama? Kada čitamo njihove biografije, njihov životopis, razum ti stani. Zar je moguće da je bilo takvih ljudi, da čini takva djela? Šta mi činimo? Mi ne činimo mnogo, mnogo dobrih djela. Kakvi? I opet smo nekako sigurni. Oni nije bilo trenutka, a da nisu bili u nekom hajli djelu. I opet kažu, strah me da uđem u džahnem. Bojim se. De me poslaniće obavijesti šta da radim posebno. Da sam siguran, ako Bog da, da ću ući u džennet i da će me Allah sačuvati džahnem. Muazim džahnem. Najučeniji čovjek. U halalu i haramu. Stoji u predajama da će sutra biti ispred svih učenih ljudi na drugome svijetu. Pa vidimo dakle interesovanje Muaza ibn Džebela, kakvo interesovanje treba da bude i naše. Dolazio je poslaniku Alihi Salusan, pitao kome mi odlazimo, od koga mi tražimo savjet i kakve savjete po pitanju čega mi tražimo. Zatim hadis nam ovaj jasno ukazuje da postoji džennet i džehennem. Da džennet i džehennem postoji makako to neki negirali, smatrali da toga nema, da su to izmišljotine, Bože sačuvaj. O tome nam Allah prejasno govori u Kur'anu, poslanik alihi salatu wasalam u vjerodostanjim hadisima i istinski iskreni vjernik vjeruje u to. Vjeruje više nego li vjeruje svojim očima kada gleda druge i svojim ušima kada sluša druge. Sigurno. Džennet i džehennem postoji. Brojni dokazi ukazuju na to da već postoji. Da ih je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i da već, već postoji. Zatim, Vidimo. Muaz ibn Džebel kaže, ukaži mi na dijelo judhilunil dženne, na dijelo koje će me uvesti u džennet. Sa Allahovom milošću se ulazi u džennet. Međutim, sa dijelima se postiže Allahova milost. Sa dijelima koja činimo, postižemo Allahovu milost. Allah nam se zbog tih dijela smiluje. A zatim nakon toga uvodi nas u džennet. Jer mi džennet je vječan. Nikada na ovom našem životu na Dunjaluku za 60-70 godina ne bismo mogli postignuti tu vječnost. Da radimo ne znam ti kakva djela. Međutim, ovdje se gleda pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, odazivanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah je to propisao, pa da vidimo ko će se, ko će se odazvati. Zatim, vidimo iz ovoga hadisa poslanika alihi salatu sam iz njegovih odgovora koje je to najbitnije dijelo u životu vjernika. A to je da obožava Allaha jednog jedinog i da mu nikoga ne smatra ravnim. Da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i da mu nikoga ne smatra ravnim, odnosno da mu da nikome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala ne čini bilo šta od ibadeta, jer niko drugi mimo Allaha nije dostojan toga. Dostojan ibadeta jeste samo Allah subhanahu wa ta'ala, jer nas je on stvorio, on nam je podario sve blagodati, on nas drži u životu, on nas harani, on nam je obećao džennet i on će nas ako Bog da sačuvati džahennema. Niko drugi to ne može mimo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim nakon toga, koje je dijelo najbitnije obavljanje namaza tu kimu sala wa tu'ti ti zeka wa tasumu ramadan wa tahujjul bejt obavljanje namaza izdvajanje zekata obavljanje namaza farda kaže Moaz ibn Džebel obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet i udaljiti od džehennema namaz ljudi misle da mogu biti muslimani tek tako Zovi se kako god hoćeš. Ali ako ne budeš imao namaza, ne budeš imao zekata, ne budeš imao posta, mjeseca Ramazana, budeš u mogućnosti, a ne odeš na hađ, pitanje je hoćeš li ući u džennet i hoćeš li biti sačuvan džehennama. Poslanik Alihi Salocan jasan. Nakon što je dobio pitanje, o me, reci mi za djelo koje će me uvesti u džennet i udaljiti od džehennama, kaže, obožavaj Allaha i nikoga mu ne smatra ravnim, obavljaj namaz obavljaj namaz. Hoćeš da budeš od stanovnika dženneta, nećeš da budeš od stanovnika džahnema, dati je da se sačuvaš džahnemske vraline, žestine, obavljaj namaz. Izdvajaj zekat ako imaš imetka. Raspitaj se o propisima zekata. Posti mjesec Ramazan. Otiđi u Meku. Obavi hađ u danima hađa ako hoćeš u džennet. Zatim poslanik Alihi Salosam dalje u ovom hadisu spominje dobra djela. Kako rekao, dobra djela za uzdizanje u džennetu stepeni. Kada uđeš u džennet, da tvoji stepeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala budu visoki. Pa poslanik Alihi Salosam posebno spominje post i kaže džunnetun, asalmu džunnetun. Post je zaštita, sigurno štiti od vatre, od džehennema siguran je štit od džehennema. Zato što post je iskren. Niko ne zna da ti postiš. Niko ne zna da ti postiš. Post je tajna između tebe i tvoga gospodara. Počesto, to je nama dobro poznato, ima ljudi koji se busaju u prsa, govore da su muslimani, za Ramazan jedu i piju po restoranima, lokalima, kafićima, vidi ih svako, na što bi trebalo zaključiti da trebaju postiti, da trebaju, da moraju postiti, oni ne poste. A ima ljudi koji dobrovoljni post poste, kada se jede i pije, ti ne znaš, on posti. Zato je post tajna između tebe i Allah. I to je siguran štit od džahennemske vatre. I brojni hadisi govore o vrijednosti dobrovoljnog posta, Allah subhanahu wa ta'ala za njega posebno nagrađuje. Zatim kaže sadaka, Sadaka gasi grijehe, poništava grijehe, njihove loše posljedice kao što vatra biva zagašena vodom, kao što voda. Ovdje sadaka poistovićena je sa vodom. Sadaka briše grijehe, gasi grijehe, njihovu žestinu, njihovu vrelinu, kao što voda gasi vatru. Zatim kaže i čovjekov namaz u zadnjoj noći, trećini noći ili u dubini noći, noći, u kasnoj noći. Kao što je došlo u drugom hadisu kod imama muslima, da je upitan poslanik alihi salatu sam o najvrijednijem namazu nakon obaveznih namaza, pa je rekao da je to noćni namaz. Zatim poslanik alihi salatu sam ponovo pocrtava najbitnije islam. I najbitniji u islamu je namaz. Ono čime će se sve to sačuvati jeste džihad, jeste borba na Allahom putu. Zatim kaže se vape, ako nećeš da izgubiš, onda čuvaj svoj jezik. Jezik može da uništi sve ono što si postigao od dobra. Kao što se spomnio u hadisu Muflisa, poslanik Alihi Salatu sam pita, znate li ko je bankrot, ko je Muflis u mome umetu, kažu onaj koji nema imetka, nema novaca, niti ima i metka da proda pa da dođe do novaca, kaže ne, već onaj koji dođe na sudnji dan s namazom, postom, zekatom, Allahu akbar, ogromna djela, djela koja se spominju ovdje da uvode takvog u džennet i da ga čuvaju od džehennema, kaže ne, on je bankrot. Zašto? Zato što je opsovao ovoga, potvorio ovoga, ovoga je ogovorio, ovome, ovome, ovome, kalja u časti, slično pustio svoj jezik. Jezik je bio razlog da se poništi i njegov namaz, i njegov post, i njegov zekat. Zato dobro vodimo računa. Jasno se u hadisu kaže, a zar će i zbog čeg drugog ljudi biti bacani u džehennem, osim zbog onoga što su posijali svojim jezicima, a što će požnjeti sutra na sudnjem danu. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša, da nam uljepša i da nas pomogne u izučavanju sunneta poslanika Muhammeda alaihi salatu sam, da nas pomogne u slušanju njegovih savjeta, smjernica, upustava, njegovih odgovora, da nam pomogne da sve to primijenimo u našem životu, ne bili smo postigli Allahovu subhanahu wa ta'ala milost, a nakon toga vječni džennet i vječnu zaštitu od džehennema, a Allah dželle kadar je da to učini.